saodat asri qissalari nizo va qiynoqlar bir kuni oqshomga yaqin abu dub vodiydan o'tayotganlar bir qancha yoshlarning g'aroyib xatti harakatlar bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rib qoldilar to'xtab kuzata boshladilar bu orada yoshlar namoz o'qib bo'ldilar ahnas ibn sharik ismli yo'lovchi ularga murojaat etdi nimalar bilan shug'ullanayotganligingizni so'rasam bo'ladimi ko'rib turganingizdek ibodat qilayotirmiz g'aroyib hodisa sanamingiz qani qanaqa sanam birodar qanaqa sanaming nimasi odatdagi sanamda biz oddiy sanamlarga sig'inmaymiz abu sufyon suhbatga aralashdi ya'ni buyuk hubal kabi lot va uzzo kabi sanam demoqchi ular ham boyagi boyagi tosh emasmi boshqa toshlardan nima farqi bor ularning bahs shu yo'sinda qizib ketdi kelganlar haligi musulmon yoshlarning ustidan kula-kula boshladilar. Vaziyat tobora keskinlashar edi. Saat tezda asabiylashdi. Hoziroq daf bo'linglar bu yerdan, deya shiddatlandi. Voy voy, qo'rqib ketdik. Nima bizni quvib yubormoqchimisan? deya mazax qilishdi ular. Albatta, tez yo'qolinglar bu yerdan. ma'lum bo'ldiki sen kaltakiging kelyapti ekan ey sab seni biroz tarbiyalab qo'ymasa bo'lmaydiganga o'xshaydi toki tilingni hadeb uzaytiravermagin yuqoriroqda bir kalla suyagi turardi sad uni olmoqchi bo'lib cho'zildi oldiyu eng oldinda turgan yigitning boshiga tushirib yubordi suyak qattiq tushib haligi yigitning boshini yordi yuzi qora qonga belandi pichoq suyakka borib qadalgan bo'lar ish bo'lgan edi shu bois ikkinchi kishining ham adabini bermoqchi bo'ldi ammo endi o'zi ta'zirini yeb qolishi ham mumkin edi shuni sezib darhol orqaga chekindi qocha boshladilar ilohiy vahiy kelganidan beri mushriklar bilan ilk bor yuz bergan to'qnashuv mana shunday sodir bo'ldi bu yo'lda birinchi marta saad ibn abu vaqqos tomonidan qon oqizildi saad ibn abu vaqqos yuqorida bayon qilingan janjaldan so'ng ortiq yashirinishning foydasi yo'qligini bilardi makkada bu janjal haqida eshitmagan kimsa qolmadi hisob shunchaki bir janjal bo'lsa balki e, bir ikki joyda gapirilib tezda unutilib ketardi ammo bu favqulodda hodisa bo'lib hali ko'plarga noma'lum bo'lgan din yo'lidagi kurash edi shu bois uzoq yaqindan juda ko'p kishilarning diqqatini tortdi sadning onasi hamna voqeani eng oxirgi bo'lib eshitganlardan biri edi zotan sad ham endilikda uyning bir burchagiga biqinib olib namozini shu yerda o'qiy boshlagan edi kun botmasdan ya'ni asr vaqti ikki rakat va bomdod vaqti kun chiqmasdan ikki rakat namozlarinigina o'qiyotgan edi shunday bo'lsa ham uyda o'qiyotgan bu namozlarni uzoq vaqt onasidan yashirib yurish imkonsiz edi o'g'lim bu nima qilganing deb so'radi bir kuni onasi namoz o'qiyapman sevimli onajonim ya'ni haligi janjalning chiqishiga sabab bo'lgan namozmi bu yo'q onajon janjalga bu namoz sabab bo'lmadi ularning odobsizliklari bizning ustimizdan kulishlari yomon so'zlarni aytishlari sabab bo'ldi xo'sh shunday shunday deylik eshitishimcha sen abdulmuttalibning nevarasiga qo'shilgan emissan uning diniga kiribsan to'g'ri onajon uning diniga kirdim butlarga qullik qilishdan qutuldim osmonu falak va yerni yaratgan buyuk ollohning huzuriga boshimni qo'yib sajda qilish saodatiga sazovor bo'ldim muhammad senga nimalarni amr etadi ular bizga butlardan yuz o'girishni yakkayu yolg'iz ollohga ishonishni faqat ungagina sajda qilib namoz o'qishni qarindoshlarga barcha odamlarga nisbatan yaxshi muomala bo'lishni buyuradilar xo'sh ota onalar qarindoshlar ichida eng yaqini emasmi albatta shunday onajon u holda men sendan darhol muhammad bilan aloqangni uzishni talab etaman bu ish qo'limdan kelmaydi onajon hamna har nima evaziga bo'lsa ham o'g'lini o'zining eski dinida ko'rishni istardi menga qara o'g'lim meni yaxshi ko'rsang bu dindan qaytasan yaxshi ko'rmasang u holda bilganingni qil onajon seni naqadar yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan ammo men kirgan bu yo'l yo'llarning eng to'g'risi dinlarning eng go'zalidir o'lsam ham bu yo'ldan toymayman ortiq tortishib o'tirishning hojati yo'q ona bu safar so'nggi chorani ishlatmoqchi bo'ldi u holda shuni yaxshi bilginki ey sad sen bu dindan voz kechguningga qadar qasam ichib aytamanki hech narsa yemayman ichmayman ham yo eski diningga qaytasan yoxud onangning qotiliga aylanasan oqibatda noming nafratu la'natlar bilan birga tilga olinadigan bo'ladi o'g'ilginam shunday so'zlarni aytib uydan chiqdi safoga marvaga bordi o'sha tepaliklarda o'rnatilgan isof va noila butlarini qo'liga surdi va uyiga qaytdi shu yo'sinda o'lim ro'zasini tuta boshladi kech bo'ldi kun botib tun cho'kdi tong otdi ayol hamon so'zida turar yemas ichmas ham edi saatning ora sira bu bema'ni isyondan qaytarish uchun qilgan xatti harakatlari zoye ketdi ayol unga faqat qaytasanmi der istagan javobni ololmagach gap so'zni ham yig'ishtirar edi yemay ichmay saat bilan gaplashmay davom ettirilgan o'lim ro'zasi tufayli uchinchi kunning oqshomiga borib onaning darmoni qolmadi xo'rozlar tong otganidan xabar berganlarida ayol ham hushidan ketgan edi ikkinchi o'g'li umora uni hushiga keltirish uchun yuziga suv sepdi o'ziga kelishi bilan saat nima qildi deb bosinqiradi shu yerdaman onajon qaytdingmi ota bobolaring diniga qaytdingmi yo'q endi qaytolmayman onajon ona yana hushidan ketdi suv ichirishga urindilar og'zini cho'p bilan ochib zo'rlab ovqat qo'ydilar ayol bir zumga yana o'ziga keldi va qo'liga ilingan bir kaltak bilan saatning burniga urdi u hadeb la'natlar yog'dirar duoibbat qilar edi saatning burni yaralandi o'lgunga qadar o'sha yaraning izi yaxshi yomon kunlardan bir xotira o'laroq qoldi sad burnidan oqayotgan qonga qaramay onasining qarshisida tiz cho'kdi sevgili onajonim dedi seni juda yaxshi ko'rishimni bilasan lekin shuni ham yaxshi bilginki yuzta joning bo'lsa ko'z o'ngimda yuz marta o'lsang ham men bu dindan voz kecholmayman endi istasang bu bema'ni o'jarlikka barham ber va ovqatingni ye istamasang yema shundan keyin mahzun bir ahvolda ko'zlaridan achchiq achchiq yoshlar oqib o'rnidan turdi dardini yengillatishni istadi ona dunyoda eng sevimli jigar go'shasiga go'shasiga qanday qilib bu tarz munosabatda bo'ladi uni kufrga qaytarish uchun qanaqasiga bu nodonlikka boradi bundan buyon onasiga qanday munosabatda bo'lsin orada bir ip uzildi endi uni qanday qilib qaytadan tugunsiz bog'lash mumkin axir shular haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ramoqchi u zotning muborak tillaridan eshitiladigan eshitadigan so'zlari bilan ko'ngliga taskin bermoqchi edi ammo bular haqida so'rashga fursat bo'lmadi chunki malaklar olamidan kelgan yangi bir ilohiy hukm yer yuziga taralayotgan payg'ambarimiz u vahiyni qabul qilish bilan ovora edilar saat qalbi to'la hurmat tuyg'ulari bilan nabiylar tojining so'nggi sohibi bo'lmish buyuklar buyugining huzuriga kirganida u zotning muborak yuzlarida hali ham vahiyning ta'siri sezilib turar edi sa'd bir necha soniya bu muborak chehraga tikilib qoldi diqqat bilan o'ta sinchkovlik bilan qaradi qo'rqiladigan tashvishlanadigan bironta ham nuqta chizgi yo'q edi bu chehrada go'yoki vujudlaridagi yurak yoritayotgan edi bu yuzlarni u yurak qanchalar sof bo'lsa bu yuz ham shunchalar pok shunchalar pur ziyo edi yurakda yo'q narsa yuzlarda ham shubha yo'q edi bu muborak yuzga qaragan ziyrak kishi shubhalanaman bu yuz menda ishonch tug'dirmadi deyishi aslo mumkin emas edi hech kimsaga nisbatan yomonlik qilishni ravo ko'rmagan bu nuroniy chehra ishonchlilikning hamma belgilarini o'ziga jo etgan edi bir daqiqadan so'ng yozuv taxta sifatida keltirilgan kurak suyagiga nabiy akmalning sollallohu alayhi vasallam og'izlaridan to'kilgan vahiy kalimalari naqsh etildi biz insonga ota onasini ya'ni ularga yaxshilik qilishni amr etdik onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi ya'ni qornidagi homila kattargan sari, sari onaning holi qurib zaiflashib borur uni ko'krakdan ajratish muddati ikki yilda kelur biz insonlarga buyurdikki men senga va ota onangga sen menga va ota onangga shukur qilgin yolg'iz o'zimga qaytajaksan agar ular seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar u holda ularga itoat etma ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda eng yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga ijobat tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra o'zimga qaytursizlar. Bas men sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman. Luqmon surasi 14-15 oyatlar. Sa'd ortiq savolga o'rin qolmaganini his etdi. So'ramasa ham miyasini g'ovlayotgan savollarga javob topgan edi. yer yuzida faqat ikki inson orasida bo'lib o'tgan ammo haqiqatdan ham ulkan ahamiyatga ega bu voqea malaklar olamidan xususiy bir farmon kelishiga sabab bo'lgan toki yer yuzida ona va o'g'il bor ekan doimo o'timli bo'lajak bir hukm kelgan edi ayol ham o'z navbatida o'lim ro'zasiga barham berdi zubayr ibn avvomning onasi safiya janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari edi otasi avvom esa fijor urushida halok bo'lgan zubayrning musulmon bo'lganini amakisi eshitib yuzi burishib ketdi jiyanning bu ishidan aslo xursand bo'lmagan edi u eshitganlarim rostmi ey zubayr deb so'radi jahldan o'zini zo'rg'a tiyib qaysinisi amaki ya'ni sabiy yulzulaga sig'inuvchilardan bo'lganmisan aslo amakijon men hech qachon sabiy bo'lolmayman deb javob berdi zubayr uning to'g'ri so'zli ekanligini amakisi bilardi demak tuhmat qilishibdida dedi va suhbat shu bilan tugadi oradan o'tgan bir necha kun davomida amaki bu haqda boshqa o'ylamadi ammo tasodifan uni namoz o'qiyotganda ko'rib qolib fig'oni ko'kka ko'tarildi sen tunov kuni menga yolg'on so'zlabsanda zubayr dedi men yolg'on gapirmadim unday niyatim ham yo'q amakijon ya'ni muhammadning da'vatiga yurib diniga kirganingni inkor qilasanmi yo'q hech qachon inkor qilmayman muhammad ibn abdullohning diniga kirganim rost ammo u sabiy emas men ham hozir ham yaratganga sajda qilayotgan edim masala endi oydinlashdi dedi amakisi u holda amaking sifatida darhol eski diningga otang avvomning va mening dinimga qaytishingni talab etaman bunday qilolmayman amakijon jiddiy gapiryapsanmi zubayr amakisining bunday deyishi o'ta tabiiy bir hol edi chunki tushida ham zubayrning bunaqa savol berishiga ishonmasdi hayrat va g'azab ichida berilgan savolga zubayr g'oyat xotirjamlik bilan albatta amakijon jiddiy gapiryapman deb javob qildi men seni amakiga qarshi chiqadigan bola bo'lasan deb sira kutmagan edim shu kungacha bunday xatti harakatni ko'rmadim demak endi butunlay o'zgaribsanda zubayr anchagacha pand nasihat tingladi ammo bular foyda bermadi nasihatlar kor qilmagach oyoq qo'li bog'landi bir xonaga qamab qo'yildi oradan 24 soat o'tdi bu jazo yetarli bo'lishi kerak edi tong saharda amakisi zubayrning qo'l oyog'ini bo'shatish uchun yoniga kirdi kechiring amakijon mendan xato o'tdi pushaymonman zubayrdan shu gapni eshitish unga bag'rini uni bag'riga bosish ko'zlaridan o'pib o'zining afsuslarini ham aytishni istardi hali 16-17 yoshlarda bo'lgan yaxshi yomonni farqlamaydigan jiyaniga otalik qilish uning vazifasi edi axir qalaysan yo zubayr ko'rib turganingizda ham akajon ya'ni pushaymon bo'lmadingmi shunday derkan olib kirgan butini zubayrning oldiga qo'ydi qani bunga sajda qilginda u ham o'z navbatida seni afv etsin zubayr achchiq achchiq kuldi bir toshning qoshida qanday qilib egilib sajda qilaman axir amakisining ko'zi qonga to'ldi aql dongizdingmi zubayr nimalar deyayotganingni bilasanmi necha yillardan beri men unga sig'inib kelaman sening otang onang bobolaring ham hammasi uning qoshida sajda qilganlar shuni shundan keyin butki o'girildi va yig'lamoqchi yig'lamoqdan beri bo'lib affet uni nima qilayotganingni bilmaydigan bir bechora aldanibdi hali juda yosh u deya yolvordi so'ng yana zubayrga o'girildi tushundim endi seni yaxshilik bilan yo'lga sololmas ekanman deya hurmat bilan butni olib tashqariga chiqib ketdi birozdan so'ng eshikning tagiga o'tin qalandi olov yoqildi xona tutunga to'la boshladi zubayr dimoqni bo'g'uvchi bir tuman og'ushida qolgan edi tinmay aksirar nafas olishi og'irlashar ko'zlari tomog'i o't kabi yonar edi shu onda nabiy akramning sollallohu alayhi vasallam ushbu muborak so'zlari quloqlari ostida jaranglay boshladi uch narsa bordir kim mana shu uch narsaga ega bo'lsa komil bir komil bir iymon sohibi demakdir birinchisi alloh taolo va rasulini boshqa har qanday borliqdan ko'ra sevish bir insonni faqat allohning rizoligi uchun yaxshi ko'rish takror kufron uchinchisi takror kufrona hayotga qaytishdan olovga tashlanganday qo'rqish va nafratlanish imom buxoriy rivoyati zubayr zo'rg'a zo'rg'a nafas olar ko'zlari va burnidan tinimsiz yosh shu suv oqar chakkalari lo'qillab og'rir edi xonaga to'lgan tutun orasida allohim sabr ber tarzida iltijo qilar uning so'zlari beshak oliy devongacha yuksalayotgan edi nihoyat og'ir og'ir nafas olishu beto'xtov aksirishlardan so'ng so'nggi bor allohim degan so'z bilan tugadi zubayrning yerga yiqilgani ma'lum bo'ldi olov o'chirildi eshik ochildi xonadagi tutun tashqariga chiqib o'rniga toza havo kirdi zubayrni tashqariga olib chiqdilar yuziga sovuq suv sepib hushiga keltirdilar ko'zlarini ochganda tepasida amakisi turardi ammo hamon boshini ko'tarishga majoli yo'q edi qayta qayta suv sepildi amakisi yonidagi butga ishora qildi zubayr nigohlari bilan javob berishga urindi o'lsam o'laman ammo unga qul bo'lmayman deyishni istardi demak fikringda sobitsan shundaymi zubayr zubayr pichirlab javob berdi o'lish bu jonsiz toshga sajda qilishdan ko'ra yaxshiroqdir so'nggi so'zingmi shu yo'q bugina emas u holda sendan so'nggi so'zingni eshitishni kutyapman la ilaha illalloh muhammadur rasululloh mana mening so'nggi so'zim doimo shu bo'lajak zubayrning yuziga shiddatli bir musht kelib tushdi keyin yana o't yoqildi xona yana bo'g'uvchi tutunga to'la boshladi takror uzuq yuluq davomli aksirishlar boshlandi ko'p o'tmay zubayr hushidan ketdi bu zulm bir necha bor takrorlandi natija o'zgarmadi hammasida qaytish taklif etildi hammasida bu taklif rad etildi axiyri amakisi odam bo'lmaydi deb hukm chiqardi va qo'yib yubordi zubayr ibn avvomning onasi safiya janobi payg'ambarimizning ammalari edi o'g'liga berilgan bu qiynoqlarga uning munosabati qanday bo'ldi rozi bo'ldimi yoki rozi bo'lmasa ham qarshilik ko'rsatishga jur'at eta olmadimi yoxud uning noroziligi hech kimga bildirilmadimi bu savollarning javobi tarix zulmatlariga ko'milgandir usmon ibn affon musulmon bo'lgan kunlarda o'ttiz yoshlar chamasi bir qirchillama yigit edi o'rta bo'yli bug'doy rang tanli go'zal yuzli sersoqol edi tozalikka tozalikni yaxshi ko'rar doimo ozoda kiyinib yurar edi musulmon bo'lgan kungacha ham og'ziga ichkilik olmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ammalari bo'lmish ummu hakim bayzoning qiz tomondan nevarasi edi ma'lum bir paytgacha uning musulmon bo'lganini hech kim bilmadi hakim ibn abul os bir kuni jiyani usmon ibn affonni namoz o'qiyotganida xuddi jinoyat ustida ushlab olgandek ko'rib qoldi nimalar bo'lyapti usmon nimalar qilayotirsan o'zi usmon yumshoq ovoz bilan javob berdi namoz o'qiyapman amakijon ya'ni ibodat qilayotirsan shundaymi ha xo'sh sanaming qani u qayerda men sanamga sig'inmayman u bir tosh bo'lagi xolos dedi usmon va olamlarni yolg'iz olloh yaratganini undan boshqa hech bir iloh yo'qligini so'zladi hakim bu so'zlarni eshitgan hamon tepa sochi tikka bo'ldi sen bularni qayerdan va kimdan o'rganding dedi darg'azab bo'lib muhammad amindan o'rgandim haqiqat ekanligiga butun qalbim bilan ishonaman ko'zingni och usmon sening uyatchan bir yigit ekanligingdan foydalanib yo'ldan ozdirayotgan bo'lmasinlar tag'in yo'q amakijon men vasvasaga solinmadim ishondim shu butlar iloh ekanligini qabul etsam ana unda yo'ldan ozgan bo'laman bu jiddiy gap emas usmon ora sira do'q po'pisali ba'zan nasihatomuz davom etgan uzoq bahslashuvdan so'ng usmon arqonlar bilan bog'landi qamoq muddati bir necha kun davom etdi ammo hakim jiyanining bu mavzuda o'ta samimiy ekanligiga ishonch hosil qildi kelib arqonni bo'shatdi va xohlagan ishini qilishga izn berdi abu uhayha abdulmuttalibning nevarasi muhammad amindan biron nuqson topolmasada so'nggi paytlarda u chaq chiqargan din muammosidan xursand emas edi chor atrofda ko'plab yoshlarning muhammadga qo'shilayotganini eshitib hushyor turish va tadbirkor bo'lish lozimligini his etdi chunki o'g'illarini ham vasvasaga solib yo'ldan ozdirish ehtimoli bor edi birinchi chora sifatida o'g'illariga hazrati muhammad va u zotga iymon keltirganlar bilan uchrashishni taqiqlab qo'ydi an'anaviy hayot tarzlarining o'zgarishini kechirayotgan shirin turmushlarining buzilishini sira ham istamas edi u bir kuni qulog'iga yetib kelgan xabardan larzaga tushdi odamlar o'g'li xolidning makkadan tashqaridagi bir vodiyda namoz o'qiyotganini ko'rishibdi darhol boshqa o'g'illarini o'sha yerga jo'natdi uni ushlab olib kelishni buyurdi borib qarasalar haqiqatdan ham namoz o'qiyotgan ekan xolid otasi abu uhayha said ibn osning huzuriga keltirildi sen qavmingning butlariga til tekiz, tekizishganini bila turib muhammadning diniga kirdingmi dedi abu uhayha o'g'lini bu devonalikdan voz kechishga urindi ammo xoliddan men devona bo'lganim yo'q o'z aqlim bilan e'tiqod qilib muhammadning diniga kirdim u bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi o'lsam o'laman lekin bu yo'ldan aslo toymayman degan javobni oldi abu hayha o'rnidan sapchib turib qo'lidagi xifchinni bor kuchi bilan xolidning boshiga tushirdi shu tariqa ikki uch marta qattiq savaladi tinim bilmay nafas olmay savalardi u nihoyat xifchin sindi holbuki abu uhayha hali xumordan chiqmagan edi yo'qol ko'zimdan nodon deya hayqirdi bugundan boshlab sening rizqingni qiyaman xolid bir ahvolda bo'lishiga qaramay boshini zo'rg'a ko'tarib dedi har kimning rizqini Alloh beradi sen rizqimni kessang siz rizqimni kessangiz ham men ochdan o'lmayman Xolid uyning bir xilvat burchagiga qamab qo'yildi qo'l oyog'i bog'langan suv va ovqatdan mahrum etilgan edi ota agar birontangiz Xolid bilan gaplashsangiz Xolidga berganimdan ko'ra ham og'irroq jazo beraman deb tahdid qildi oila a'zolariga Xolidning qamalganiga 3 kundan oshganida Abu Hayha eshikdan boshini suqdi es hushingni yig'ib oldingmi deb so'radi ha u holda muhammad va uning dini haqida menga nimalarni gapirmoqchi bo'lsang marhamat xolid chuqur nafas oldi va gap boshladi muhammad allohning rasulidir u da'vat etayotgan din esa haq dindir endi to'g'ri yo'l eng to'g'ri yo'l uning yo'lidir abu hayha o'zini yo'qotib qo'ydi ey axloqsiz nodon hozirgina es hushimni yig'ib oldim degan sen emasmiding xolid ojiz bir ovoz bilan javob berdi es hushim joyida bo'lgani uchun ham toshlarni ma'bud deb qabul qilmayman axir dedi abu hayha boshqa o'g'illarga buyurdi xolidni ko'tardilar va boshini muzday suvga tiqdilar necha kundan beri ochlikdan va suvsizlikdan darmoni qurgan xolid birpasda hushidan ketdi buni ko'rib suvdan chiqardilar bir necha daqiqa shunday yotdi o'ziga kelgan zahoti yana suvga tushirildi qarshilik ko'rsatishga kuch qolmagan xolid yana hushini yo'qotdi bu qiynoq uch marta takrorlandi keyin to'xtatdilar olib borib yana qamab qo'ydilar kechasi sekin eshik ochilib umr yo'ldoshi umayna kirdi va eriga ovqat olib kelgan edi senga xushxabar keltirdim ey xolid dedi sevinch yoshlarini oqizib bugundan boshlab men ham sening diningga kirdim men ham butlardan voz kechib yolg'iz olloh borligiga iymon keltirdim muhammad amin allohning rasuli ekanligiga shubham qolmadi xolid benihoya xursand bo'lib ketdi ammo bu xursandchilikni izhor etishga ham darmoni yo'q edi ko'zlarining ichida g'ira shira porlagan xushnudlik ziyosini ko'rishga esa qorong'ulik xalaqit berardi xolid olib kelingan ovqatni yedi sal bo'lsa ham darmonga kirdi yechilgan arqonni shu yerda qoldirdi so'ngra ota xonadonini butunlay tark etib chiqib ketdi ertalab Xolidni qamab qo'yilgan xonadan topa olmagan Abu Uhayha nima qildi? Xolidning xotiniga jabr qilindimi? Umayna xonim ham o'sha kechasi Xolid bilan birga chiqib ketdimi yoki vaqtincha uyda qoldimi? Bizga qorong'u. Faqat shu narsa ayonki, Xolidga ko'rsatilgan jabr jafolar uning yaqinlariga qattiq ta'sir qildi. Chunonchi xotini Umaynaning musulmon bo'lishi buning yorqin dalilidir. Ko'p o'tmay Xolidning ukasi Amr ibn Said ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlarida shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi shu voqeadan keyin xolid uyiga qaytmadi makka tog'larida g'orlardan panoh topdi shu yerlarda toat ibodat qilib yurdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi qarshilariga tiz cho'kdi u zotdan taralayotgan xushbo'y islardan bahramand bo'ldi qalblariga huzur bag'ishlovchi kalomlarini tingladi iymon keltirgandan so'ng takror kofirona hayotga qaytishdan olovdan qo'rqqanday qo'rqib chekingan Xolid og'ir sinovlardan o'tgan, komil iymon sohibi ekanligini hayot ekanligini hayotini xavf ostiga qo'yib isbotlagan edi. Asl mukofot oxiratda olinadi. Ammo u hali hozirdanoq buyuklarning buyugi payg'ambarimizning huzurlaridayoq mukofotini ola boshladi. Amr ibn Abasa Sulaym qabilasidan bo'lib, hammining yashash tarzidan norizo bir kishi edi ularning butga sig'inishdek jaholat berilgani uni kuyuntirardi ko'pincha safar chog'larida rohiblar bilan suhbatlashib qolsa ular yaqin vaqtlarda hijoz tomonlardan bir payg'ambar chiqadi deb gapirishardi shu bois amirning ikki qulog'iyu ikki ko'zi makkada bo'lib qoldi har safar hijozdan keladigan kishilarning yo'lini poylar ulardan makkada yana nima gaplar deb surishtirar edi nihoyat bir kunlik bir kuni makkalik yo'lovchilar yangilik topib keldilar gap ko'p ey amir dedi ular makka xuddi bir doshqozondek qaynamoqda abdulmuttalib avlodidan muhammad ibn abdulloh ismli birisi payg'ambarlik da'vosi bilan o'rtaga chiqdi hozir hammaning og'zida shu gaplar bo'lib qoldi amir bir daqiqa ham vaqtini boy bermay darhol tuyasiga mindi va makka tomonga yo'l oldi qidirgan odamini topgan onda bir zum hayratdan lom mim deyolmay qoldi qarshisida yuzdan nur yog'ilib turuvchi va g'oyat kelishgan yoqimli bir inson turar edi ko'zlari bu odamning g'oyat samimiy rostgo'y ekaniga bir dalildek porlardi uzoq yillik hayotiy tajribalarga suyangan hassos yuragi go'yo bu odamga ishonmang ishonmasang dunyodagi boshqa ishonsa bo'ladigan insonni qidirishning behuda deyayotgandek tez tez ura boshladi yoniga o'tirdi ba'zi bir narsalarni so'radi so'ngra juda soz men ham sening yo'lingni tanladim senga iymon keltirdim dedi shahodat kalimalarini keltirdi musulmon bo'ldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida qolishni u zotga qo'lidan kelgancha yordam berishni istardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning bu fikriga fikrlariga qo'shilmadilar sen bu yerda qolsang bo'lmaydi ko'rib turibsanki hozir vaziyat juda og'ir sen yaxshisi hozir uyingga qayt va mening g'olib chiqqanimni eshitgan zahoting kelib menga qo'shil deya maslahat berdilar amir ibn abasa rasuli kibriyoning bu amirlariga bajonidil rozi bo'ldi va o'sha zahotiyoq uyiga qaytib ketdi yillar o'tar biron xushxabar eshitib qolarman degan umidda amir kelgan ketganlardan makkadagi ahvol haqida so'rab surishtirar edi g'ifor qabilasida o'z holiga kun kechirib o'z holicha kun kechirib yuradigan aka uka bo'lardi akaning ismi abuzar ukasining ismi unays edi bir kuni makkada payg'ambar chiqibdi degan xabar quloqlariga chalindi abuzar tuyaga tuyangga minu hoziroq makkaga yo'l ol ey unays bular mish mish gaplarmi yoki haqiqatmi ekanini bilib kel dedi unays akasining istagini bajo keltirish uchun makkaga borib keldi qanday xabarlar keltirding ey unays bir odamni ko'rdim ezgulik tarafdori yomonlikning dushmani ekan biroq xalq unga qarshi abu zar bu javobdan qoniqmadi dardga davo chanqoqlikni bosadigan javob bo'lmadi bu gaplaring ey unays dedi yuragi tipirchilab so'ngra to'rvasini yelkasiga osib qo'lga hassasini olib o'zi yo'lga tushdi makkaga keldi hech kimdan hech narsa haqida so'ramadi zamzam suvdan ichib bir chekkada hayol surib o'tiraverdi oqshom tushgan kun qoraya boshlagan edi hamma birin ketin tarqala boshladi bir ozdan so'ng haramda deyarli hech kim qolmadi kechani shu yerda o'tkazishdan o'zga chora yo'q edi shu payt hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'smir unga yaqinlashdi adashmasam musofirga o'xshaysan shundaymi deb so'radi ha musofirman marhamat qil biznikiga boramiz abu zar o'rnidan turdi bolaning ketidan uylariga bordi ovqatlandilar arablarning odatiga ko'ra undan kim ekanligi qayerdan kelganligi so'ralmadi musofir ham bu to'g'rida hech narsa demadi tong sahar abu zar zora izlaganimni topsan degan umidda uydan chiqib ketdi kech bo'ldi hamki muhammad ibn abdulloh haqida hech bir xabarni eshitmadi qorong'i tushar mahali u yana kechagi joyiga borib o'tirdi bir payt hoy musofir kecha mehmon bo'lgan uyingni yo'qotib qo'ydingmi degan ovozni eshitib abu zar o'girildi va kechagi o'smirni ko'rdi o'rnidan turib yana u bilan birga ketdi uchinchi kuni ham ortiqcha gap so'zsiz o'sha uyning mehmoni bo'ldi tong otdi kelganidan beri roppa uch kun o'tgach u hamon izlagan kishisini topolmay sarson edi hoy musofir nega indamaysan bu yerlarga nima maqsadda kelding qani gapirchi balki yordamim tegib qolar dedi haligi o'spirin agar so'zlarimni sir tutishga va'da bersang aytaman menga ishonaver u holda gap bunday muhammad ibn abdulloh ismli bir kishini qidiryotirman payg'ambarman deb da'vo qilayotgan emish topa olsam u bilan suhbatlashmoqchi edim menga yordam bera olasanmi sen qidirayotgan odam amakimning o'g'li bo'ladilar mening ismim ali hoziroq u kishining huzurlariga borishimiz mumkin orqamdan izma iz borasan agar xavfli bir narsani sezsam devorning tagiga qaytib kelamanda senga ishora qilaman sen meni kutmay tez orqaga qaytishing kerak bo'ladi agar devorning yoniga qaytib kelmasam sen ham men kirgan uyga kirasan xo'pmi meni xursand qilib yubording ey ali dedi abu zar omadi chopgandan boshi ko'kka yetib bu turli tuman hayajonu hislar og'ushida alining ketidan yurib ketdi to'g'ri rasulullohning uylariga bordi kirdilar abu zar rasulullohni ko'rar ko'rmas butun vujudini titroq bosdi biroz vaqt shu tahlitda kechdi so'ngra o'zini tutib olib keltirgan dining haqida menga gapirib bersang dedi islom dinining mohiyati mazmun maqsadini shaxsan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tillaridan eshitishga musharraf bo'ldi tinglab o'tirar ekan qalbi tobora huzur halovatga to'layotganini his etardi payg'ambarimiz gaplarini tugatgach zo'r hayajon va samimiy ishonch bilan men shohidlik beramanki ollohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir yakkayu yagonadir tengi ham o'xshashi ham sherigi ham yo'qdir yana shohidlik berib aytamanki sen uning bizlarga yo'llagan rasulisan dedi nabiy akram sollallohu alayhi vasallam g'oyat mamnun bo'ldilar ey abu zar sen hozircha bu ishni sir saqla yurtingga qayt ishimiz barordan kelib g'olib chiqqanimizni eshitganingda kelib bizlarga qo'shil deya tayinladilar ey Allohning rasuli sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan parvardigorimizga qasamlar bo'lsin kim ovozim boricha makka xalqiga bu haqiqatni yetkazmaguncha hech qayerga ketmayman shundan keyin abu zar kaba yoniga keldi va va'dasiga binoan qichqira boshladi ey makkaliklar eshitmadim demanglar shovqin suron tirib hamma musofirning yuziga tikilib qoldi odamlarning diqqatini jalb etishga muvaffaq bo'lgan musofir bir ovozda davosini e'lon etdi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh bu muborak sas masjidi haramda ilk yangragan shahodat kalimalari edi tomog'i yirtilguday bo'lib bor kuchi bilan baqiraverdi ovozi kabaning devorlaridan masjidning burchak burchaklarigacha taqaldi qurilgandan beri bu so'zlarga mushtoq turgan Ka'ba ushbu muborak jumlani sog'ingan Masjidil Haram xuddi jonlanganday bo'ldi. Butun koinotning muazzam tuzumi mana shu so'zlar asosiga qurilgan desak aslo yanglishmaymiz. Shu paytgacha hali hech bir inson bu yerda bunday xayrli so'zlarni so'zlamagan. Bu so'zlar azaldan abadiyatga qadar saodat va fazilatning yagona va mutlaq kalitiga aylangan edi. Shu kungacha hech kim qilolmagan ishni qilgan musofirga nisbatan minnatdorlik va shafqat tuyg'usila to'lgan bir necha nigoh muborak baytning egasiga yo'naldi allohim o'zing uni panohingda asra deya iltijo qildi boshqa ko'p kishilarning esa yuzlari burishdi ilk ikkilanish hissi uzoq davom etdi musofir uchinchi marta kalimai shahodatni keltira boshlagan edi hamki o'rnidan sapchib turganlar bo'ldi ovozini o'chiring bu tirranchaning uring ayamay bu ablahni degan ovozlar bir biriga qorishib ketdi abu zarning ustiga bostirib kela boshladilar yomg'irdek birin ketin yog'ilgan toshlar shapalovu kaltaklar uni yerga yiqitdi ustiga yopirildilar so'kinish qarg'ish va kaltaklar hech to'xtamas edi bu orada abbos ularning orasiga kirdi abu zarning ustiga yotib oldi uyatsizlarga shuncha kishi birgalashib bir musofirni o'ldirmoqchimisiz ertaga tijorat yo'lingiz g'ifor qabilasidan o'tishini unutdingizmi torting qo'lingizni abu zar rosa do'pposlangan zo'rg'a nafas olar edi vujudi qaqshaq og'rib og'riq berar bu og'riqlarga chidayolmay ingrar edi tonggacha shu ahvolda qiynalib yotdi ammo ko'ngli zarracha yaralanmagan edi qalban o'ta xotirjam o'ta tinch edi shuning uchun bo'lsa kerak ertasi kuni yana kabaga bordi yana baqirib chaqirib kalimai shahodatni takrorlay boshladi yana ustiga yopirilib kaltaklar kaltaklay boshladilar bu dafa ham uni abbos o'limdan qutqarib qoldi iymon va islomning timsoli bo'lgan kalimai shahodat makkaliklarga ilk bor abu zar tomonidan ushbu tarzda e'lon etilgan edi abu lahabning yuzsizligini endi ayni shaklda muhammadning ikkinchi bir qo'shnisi uqba ibn abu muaytga o'tgan edi u ham uyda yig'ilib qolgan axlatlarni devordan oshirib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hovlilariga to'kar ba'zan eshiklarning tagigacha sochib yuborar edi bir kuni yana axlatlarni endi to'kay deb turganida birdan kimdir chaqirib qoldi shoshmay tur ey uqba derdi bu ovoz o'girildi ovoz egasi tulayb edi u tez tez yurib uqbaning oldiga keldi va kulimsirab qani buni menga berchi dedi nima qilmoqchisan yo tulayb deb so'radi uqba dovdirab tulayb ortiq kutib o'tirmay shartta axlat chelakni oldida uqbaning baqirib chaqirishiga qaramay boshidan sochib yubordi axlat uqbaning soch soqoli ust boshini rasvo qildi tulayb ikki odim orqaga tisarilib tomosha qilarkan qahqaha otib kuldi mana endi odamga o'xshading ey uqba dedi arvo hoy arvo abdulmuttalibning qizi eshikni ochganida g'aroyib bir manzaraga duch keldi ostonada tulabni mahkam tutgancha ust boshi axlatga belangan uqba ibn abu muayt turardi uqba yoshi ancha katta tulab esa qirchillama bir yigit manzara benihoya kulgili edi zotan arvo o'zini tuya olmay qahqaha otib yubordi nima gap ey uqba o'g'lingning ishini bir ko'rib qo'y dedi uqba darg'azab holda arvo birdan kulgidan to'xtab jahl ila o'g'liga o'girildi nimaga bunday qilding tulayb tulayb bo'lgan voqeani ro'y rost gapirib berdi shundan so'ng Abdulmuttolibning qizi arvo yana uqbaga qaradi o'g'limning ishidan ham xursandman uqba undan faxrlansam arziydi muhammad ibn abdulloh menga jondosh qondosh jiyan bunga esa tog'avachcha bo'ladi sening bu razil ishni qilganingni ko'ra bila turib indamay o'tib ketganda edi ana unda xafa bo'lardim sen qilmishingga yarasha jazo tortibsan endi o'g'limni qo'yib yuborgin da tezroq bu yerdan daf bo'lgin dedi